بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا doktor islamskih nauka, ja sam sad ministar za pravosuđe. I što mi imamo koristi od tebe. Dok se svi poškolujete i povaljujete, generacije i generacija ljudi muslimana zaglavši po zatvorima, izubijani. Pa jednom izbavite iz zatvora. Dajte nam to manje zlo. Ha. Evo i u Sarajevu, gledaj Arapa koji su zatvor. Gdje manje zlo? Aj na eto najmanje zlo, daj to. To ne izlaze ljudi. Pa šta ti niča briga za njega? Pa nije budala. Ako kaže treba ti oslobod, eto mu obame. Eto mu njegovog Boga i gotovje. Jer oni se boju ovog. Jer oni se ne boje Allaha. Da se boje Allaha, ne bilo tako. www.paltal.com soba Put vjernika Put vjernika وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً Među njima je bilo samo oni, znali su da je munafik čim kaže šta ćemo, gotovo. On nije trebao više ništa govoriti. A sabi odmah gledaju u njega. Svi. Što? Pa on je čudan! I šta? Pa vjeruješ ti Allah, jer on musliman ovaj. Čuj šta je rekao? Šta ćemo rekao? Samo kažeš, ta, gdje smo, kućemo, šta ćemo? Ostali smo djeca nezaštićena. Gotovo. A gledajte danas. Gledaj danas šta govori. Kamo se sreće da samo kažu šta ćemo. Nego šta ćemo mi, a ne vam oni. Nas ne dirajte, njih uzmite. Behabije. Oni, oni, oni što takvire. A mi nikog ne takvire. Mi smo reality show. Mir, mir, niko nije kriv. Ha? Tako obraću, jesno suživot, bratstvo i jedinstvo. Tolerancija, vjerska tolerancija. Allahu moj, su novi ljudi normalni? Ja vam ozbiljno kažem, su novi ljudi normalni? Kako će biti normalni? Da ti tolerišeš da neko pored svog Allaha, za kog kaže da ti on jedan jedini Bog, pripisuje još dvojicu. I kažeš da su ti oni braća. Pa jes, Dobro si rekao. Iskreno, nijema šta. Samo još trebaš pred sebi ime. Mada nemaš potrebe. Ali eto usloti još to. Umjesto muki zove se Zoki. Dok ovi primijete šta im rade ovi kudi vode, pa ponovo će srebrenica. Dok oni primijete odakle šta je nevre, ponovo će, ponovo će Markale. Pa ćemo gledat one skalamerije po sudovima, kako kobajagi jedni drugi sude. Vi ste učinili genocid na muslimanima? Ma nemoj. Kome Amerikanca? Amerikanci plaćaju genocide ovi, ha? Gdje se to oni sude? Ona kuja što se izživljavala na vraćom u Iraku, sjećate se? Ona kuja u Ebu Grajbu, je li tako? Da Bog da je, da Bog da je mravi, jeli, umirala, molila da umre, a ne mogla umri. Amin. Dobila nešto malo zatvora, samo. Amin. عند الرحيل دمعي يسيل قلبي عليل همي لفا عند الرحيل دمعي يسيل قلبي عليل همي لفا عند الرحيل دمعي حان الوداع حان الوداع نملي يدا عمره I kad umru, kad neko umre, da im je da to iz njevoj očivi perspektive izgleda lijepo. Vidi, kaže, što je bila lijepa dženaza. Vidi koliko je bilo. Pa i kod Tito je bilo 99,9999999. Niko ne pada Allah na Šta ćeš mi ti na dženazi? Bono, pa ti ne znaš kome će se obratka, ne znaš. Treba dobu putati, kome će se... Kome? Kome ćeš se? Dokaj ne znaš. Dođeš to. Pa sad najviše ima oni putara na dženazama. Trojica klanjaju mutevelija, hođa, još par njih uđe, uđe, trojica uđu, džunup i dvojica, onako, hajste, ulaze i ovi, i samo plavka. Ovo da izvede umet. Ovo je, braćo, katastrofa. Ovi ljudi direktno, oni i ovakvi, oni utiču na akidu ovog naroda. E sad su dobili svoju desnu polutku. I onda je umet, kažem generalno, je velika većina, čeka da dođe Mehdi, čeka da naše dove promijene stanje, jel li? Čeka da ovo, čeka da ovo, čeka im nešto. Jedni bi se školovali, jedni ovako, jedni ovako, neće niko zapušku kad mu, kad bi mu zubiću. Mu nije da neće, mu ljudi razmišljaju o tome uopšte. Pa gledamo kako prolazi kraj nas كروان يلا ودوس في البواتر أيقظينا وإن بدأ المسير فودعينا صهيل الخيل يجتاز الفيافي ويوقظ نخوة الفرسان فينا على عزف البواتر أيقظينا وإن بدأ المسير فودعينا صهيل الخيل يجتاز الفيافي ويوقظ نخوة الفرسان الفرسان فينا ويوقظ نخوة الفرسان صوت وصوت الذل يجلد خالفينا عبير الموت قد Gledajte kako budale rade, pravi sebi halu 50-70. Danoš rade. Prođem ovdje, kroz djela reflektor. On pravi sebi samo, pravi, pravi, da Bog da napravi u jednom stani. Allah te uputio. Bori se da napravi, već je sada. šta misliš da, da mu se kaže, hej, slušaj, haj sad, vidi, dobit ćeš sad kuću, od A do Ž gotovo. Znate, da mu kažeš, bilo, sve će uraditi. Da mu kažeš, da ti povjeri, razumiješ, kažeš, hej, slušaj, hajde dom, najla, da daću ti, ima kuća 50 sa 50 unutra, parno grijanje, u svakoj kući, u svakoj sobi, centralno, jel da, sve imaš. Hajde samo uraditi, on bi rekao, sve ću uraditi, samo što treba. Zašto? Zato što mu je povjerovao. Zato što mu vjeruje uzvišeni kaže da će ti dat kuću od djeneta, uzvišeni kaže dobit ćeš furije, specijalno samo za tebe, oprošteno sa prvom kapi krvi sve. Uzvišeni kaže prosuće milo svoju na tebe, nemaš sudnjeg dana, nema kaburske satnje, nema ispitivanja, nema ništa nemaš. Jednostavno nemaš ništa. I zove uzvišeni, odite, dođite meni, ja čekam, čekam i čekaju moji meleci. 5000 koga će pomoći. أيها الركب وقد ساروا قفوا هل بقي من صابرنا ما قد بقي قد تلاقينا كأن لم نفترق وتفرقنا كأن لم نلتقي وبعد الوصال لا بد من ارتحال تغرب الشمس وكأن أشعة غروبها سيوف تعمل في القلوب فيخفق القلب سراعا ويناديه الركب الراحل وداعا فيهتف اللسان والقلب قفوا قفوا On nas nije zadužio sa cijelokupnim šerijatom ako nismo u stanju da formiramo državu, a mutanti serviraju ti demokratski zakon da bi ti dobio šerijatsku državu. I još te time opterete, i još ti natovare na leđa i lažu i petljaju. A Allah te nije obavezao ono što nisi u stanju. Da je svakom da se mulja po nekakvim hodnicima ili kancelarijama ili salama za sastanke, tribinama, da se on to provlači sa bradom, bez brade, nije bitno. I da odjednom, kad ugleda svjetlo šerijata, a evo vidiš, ja sam išao to, šta zove? Isti normalno. Ko će ti dati? Ja znam da su se provlačili. Ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su se provlačili. Ali kroz redove mušrika. I držeći sanje rukama. Nisu ko mi. Oni su sebi zakrtali jedno da je dženet to i shvatili. I bili upućeni i bili nadahnuti da idu prema dženeta. E to je Čuj, Allah te nadahnu da ideš u salu za sastanke.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 Njega slavimo, Allaha veličamo i od njega oprosti i uputu tražimo. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda ali i selatu wasalam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su njega slijedili i one koji će njega slijediti do sudnjeg dana. Zatim, Poštovana braćo i plemenite i cijeljene sestre, vi iza ovih kutija, jel da, i vi ovde, u ovom mešćidu, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dali smo ime dersu, Islam je put spasa i uspjeha. I to nije slučajno. Jer se bojati za nas, Kad kažem za nas, mislim na muslimane u čitavoj zemaljskoj kugli. Kao da nam ova knjiga ne nudi ništa osim poniženja. Da se stiče dojam da su muslimani pored knjige kojoj ne može prići niko da je darne, da je iskrivi i da je poniženi. Šta je problem? I bojim se da govorimo samo i da su učenjaci govorili šta je problem, a nikako se ne ide u realizaciju da se otklanjaju ti problemi. Svi nekako čekamo da se provučemo na ovom dunjaluku kao muđahidi, kao mu'mini, kao muvehidi, sa svojim namazom, postom, dadnemo malo zekata i završena misija, dolazi melek smrti i idemo u džennet radosni. Čudna opcija. Čudna opcija, Allah mi. Onaj ko ovako razmišlja, pitam, da li je ikad otvorio siru Allahova poslanika, ali i salatu wasalam, koja nije ostala zabilježena u ustima i perima učenjaka, da bi mi se samo eto divili, je tako? Nego da pročitamo i da to realizujemo u svom životu. Zar će muslimani čitav život samo klanjati? Ti klanjati moraš. Zar šerijat nije tjelokupan ljudski program, braćo moja? Zar nije tako? Pa zar ne vidimo zašto Allah te bareke o ta'ala kad nam spominje, konstantno nam u Kur'anu spominje davni narodi, Prijašnji narodi, zar ne vidite šta je Allah uradio Adovom narodu? Zašto Allah na toliko mjesta ovo nam spominje? Zato što su ovi narodi i svi oni koji se okrenu od praktične primjene šerijata na zemlji, završit tako. Šta je praktična primjena šerijata? Jel, da ti klanjaš pet vakat namaza, doći ćeš na džumu, I tvoja misija je završena. Zar je to samo to? Je to samo ovo? Kako možemo pomisliti da je to samo ovo? Gledajte to čovečanstva. Zar nisu promijenili sve moguće od sistema što mogu promijeniti? Pa zašto i mijenjate? Zašto mijenjate marksizam? Što ste ga promijenili? taj vaš savršeni komunizam, što ga mijenjate? Kapitalizam, imperije, faraon, zašto mijenjate stalno? Zato što vam vaši podanici uvijek izmaknu, jer primijete kad tad da ste lopovi i da ste prevaranti. A i vi sami znate da je nemoguće da čovjek, da čovjek pravi i piše program za čovjeka. Nemoguće, braćo, da onaj ko ne zna te uopšte, da ti on piše program kako ćeš se vladat, kako ćeš živit, kako ćeš disat, kako ćeš trgovat, i onda ti ga nametne. Zar je to pravedno? Šta je sa Allahovim programom? Šta je to muslimanima? Šta čekaju? Šta čekaju? Šta čekaju da im neko dadne program, evo. To se nikad neće desiti. Sve će probat. Ali nikad se neće desiti da nevjernici slučajno eto probaju. Pa hajmo probati šelja da vidimo. Nikad. To se nikad neće desiti. Jer znaju dobro. Znaju dobro da oni tad ne mogu više biti bogovi. Gotovo. Završeno. Tad oni više ne mogu biti oni koji će propisivati, naređivati i izvršavati ono što su sami smislili i napisali. Suparnici, Allahu te barake od tala, znaju to oni dobro. Pa ima li izlaza i spasa? Ili je samo spas u pričanju? Islam hoće žrtvu. Kome se svidilo, ne svidilo, To je njegov problem. Do tebe i do mene su došli ajeti i hadisi preko ljudi koji su glave izgubili. I ja i ti danas zahvaljujemo Allahu što nas je uputio pa samo da pričamo bio jedan Berajb Malik, jedan Omer, jel? Hoćemo mi da budemo Omer jednom u životu? Imamo namjeru Da se divim Osmanu, radi Allahanu, koji kad kaže treba da da islam, ja dajem Allaho posljedniče sve. Sve dajem. Nije pitao Osman, šta ću ako se slučajno ubici zarobi moj metak? Pa se oskrna. Ne. Ja ga dajem. Čim ga dajem, ja znam gdje ga dajem i kome ga dajem. Znam kome sam ga dao. Pa makar se sve u prahi pepe upretvorilo. I vi vidite da su ljudi pokušali sve druge puta i pokušavaju. Ali su na izmaku, tako vam je Allah jednog jedinog. Na izmaku su, gotovo je. Više njihovi mozgovi ne mogu više smisliti. Gotovo je. Uništili su sami sebe onim što su smislili. Jer mi im poručujemo, muslimani, ne može ništa obstati osim šerijata. Zapamtite dobro ništa neće opstat, niti nemuslimane, nego cijelo čovječanstvo, dok ne uzme islam kao vodilju, u svom životu ništa neće opstat. Sve će propast. Mi vam to garantujemo. Vidi, ja nisam magistar ekonomije, jel da? Niti sam nekakav doktor da poznajem. Dovoljno kaže mi Resul alaih salatu wasalam da kamata propada Gotovo, ja mu vjerujem. Sve što je tako, propašće. Eto. Pa vi sjedite, razmišljajte godinama. Kad kažem vi, mislim na one, jel da? Što hoće da se vade iz recesije, ekonomije, global, globalne krize, nema, džaba, džaba se patite. Ja, nepisme neuk čovjek po pitanju ekonomije, kažem vam, vi ćete propasti. Pa ko je sad pametniji? Ne ovo da se hvalim, da sam ja pametan, ne. Meni je moj gospodar rekao da ono ništa ništava kamatu, ja mu vjerujem. Eto, svi ćete biti sa svim kamatama uništeni. Svi nek dođu, nek me gledaju ovako, ja ću im reći. U, u facu. Propašćete, ljudi. I objedit ću ih, one koji budu htjeli, za 5 sekundi dokazat da će to propast, zato što oni to znaju. Međutim, da bi se put trasirao, put šerijata, put na kome i posle koje će ljudi ili generacije uživati blagodati na makar deset duluma Allahove zemlje je i tekako težak i trnog. I za ovaj put treba ozbiljan putnik. Za siratel mustakim treba ozbiljan putnik onaj koji zna šta treba da ponese sa sobom, onaj koji zna šta ovaj put nosi sa sobom i onaj koji zna kakva je nagrada kad se uđe i trasira ovaj put. Pravda ti se nemoćem da smo nemoćni, to je iluzija. Kun fa je kun, kaže Allah te barake od dana budi i ono bude. Jer tvoje pravljanje da smo nemoćni, da ne možemo, da je ovo, da je ono, je u stvari nepoznavanje gospodara svog tvoga. U pogledu sebe ono što govoriš. Pa vi vidite danas, Allah te bareke o tala, nije nas opteretio da radimo nešto što nismo u stanju, tako braćo? Ako ne možemo voditi džihad, ne moramo ga voditi. On je naređen. Ako ne možemo napraviti državu, nije nam ni mere, ne, a, i nismo u stanju, nismo onda ni dužni. jel tako? Jel tako obraćo? Pa pogledajte milosti našeg gospodara Tebara Keotala. On nas nije zadužio sa cijelokupnim šerijatom ako nismo u stanju da formiramo državu, a mutanti Serviraju ti demokratski zakon da bi ti dobio šerijatsku državu. I još te time opterete. I još ti natovare na leđa i lažu i petljaju. A Allah te nije obavezao ono što nisi u stanju. Jel tako obraćao? Sa šerijatom, ako nas je pet pa ne možemo, Allah nas ne duži. Međutim, Šta se krije iza ovoga? Da je svakom da se mulja po nekakvim hodnicima ili kancelarijama ili salama za sastanke, tribinama, da se on to provlači sa bradom, bez brade, nije bitno. I da odjednom, kad ugleda svjetlo šerijata, a evo me, vidiš, ja sam išao tom stazom. Isti normalan. Isti normalan. Ovako samo lud može razmišljati. Ko će ti dati? Ja znam da su se provlačili. Ashabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, oni su se provlačili, ali kroz redove mušrika, i držajući sanje rukama. Tako su oni provlačili se. Nisu ko mi. Oni su sebi zacrtali jednom da je dženet to i shvatili i bili upućeni i bili nadahnuti da idu prema dženetu. E to je problem. Čuj, Allah te nadahnu da ideš u salu za sastanke, imaš sastanak sa tamo nekakvim budaletinama. Ti si nadahnu da ideš prema dženetu. Ko daje vas dedine pećine, nadahnuće za dženet. Ma nemoj. Si normalan. Jel te Allah nadahnu na tome? A sahabi su bili nadahnuti, zašto? Zato što su bili iskreni. Zato što su bili iskreni, pa je Allah pogledao njihova srca i trasirao im put ono što im je naredio, oni su samo slušali i išli pravo. I bili ozbiljni putnici. Što je trebalo da se ponese na tom putu, oni su nosili. Nisu bacali teret sa sebe nikako. Nosili su. Nisu imali kranove. Nisu imali kamione. je Jel' tako? Nisu imali ništa. Pustinja, žega, vjetrovi, kiše, glad, neimaština. Nema anestezija. Nema konca da se šiju rane. Šta kad se ruka osjeće? O svemu se brinemo. Lažemo, brinemo se samo o sebi. Mi se brinemo samo o sebi. Zato umet je u koručinu. Jer da se brinemo o Allahu, to jest o Allahovoj vjeri, o Allahovoj vjeri, Allah bi se za nas pobrinuo. Kako? Nadahnuo bi nas, uputio nas da krenemo njemu. A Allah voli da najprije ideš njemu. A tako? Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da za ovaj put treba ozbiljan putnik. Allah te bar kitala u jednom kuranskom hajatu ene hada sirati, sirati mustaqima fatta bihu wa la tatta bihu subule fata farraka bikum man sabili dhalikum osakum bihi lallakum tattaku Allahu akbar kaže uzvišeni i doista wa ene hada sirati mustaqima i doista wa ene sa teštidom na wa ene hada sirati mustaqima i doista ovo je pravi put moj ko ovo kaže? Kaže Allah. Ovo je, je li on sakriven, braćo? Je se vidi pravi put? Je se vidi ili ne vidi? Vidi Allaha mi. Onaj ko ne vidi, on uzme drugi put. Onaj ko ne vidi, on je sišao sa ovog što se vidi i odšao kud? U tamu. Zato što ne vidi više. Zato je iskreno. Jer onaj ko vidi, on ide pravo, tako? A onaj ko skrene, on više šta? Ne vidi. Zato ljudi skreću, kaže uzvišeni, وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا I doista ovo je pravi put moj, pa se njega držite. Vidi ovo. Kaže, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite. I druge puteve ne slijedite. Zašto? Pa kaže da vas ne odvoje od puta njegova. Šta to nama Allah ovdje reče? najmanji puteljak za koji ti misliš da je on dobar, Allaha mi nije pun. Ako nije u, u, a, trasiran Kur'anom i sunnetom. Najmanji, zato što Resul Ali Salatu Veselam kaže da je ovaj put se jasno vidi, je tako? I po danu i, i po noću. Jasno se vidi. Da li on govori istinu? Onaj ko kaže da ne govori, hiti ću ga kroz prozor odmah. Allah poslani sallallahu alejhi govori istinu i on kaže da se vidi pravi put. Koga vidi? Vidi ga onaj bez škole, vidi ga onaj sa školom, vidi ga doktor, vidi ga magistar, vidi ga dedo, vidi ga onaj, vidi ga žena, vidi ga svi ga vide. Ja sam tako prelijep, prelijep put. Međutim, uzvišeni kaže, va ene hada, sirat je mustakrima, i doista ovo je pravi put moj, pa se njega držite. Zašto? Naš gospodar milostivi nije nas ostavio. Ni jedne se, ma ništa nam nije ostavio da nam nije pojasnio. Da ne lutamo. Kaže, pa da vas ne odvoje od puta njegova. Zato nemojte i drugim putovima. I pogledajte kada na tom putu stanu šeitani. Mudraci. Ovo je, kaže, spas. Gdje je spas? Šta je? I uzvišeni kaže, da vas ne odvoje od puta njegova. Pa kaže dalje Allah tabara kao ta'ala Zalikum vasakum bihi leallekum tetakun. Eto, to vam on naređuje da biste se Allaha bojali. Da biste se greja klonili. Da biste bili šta? Bogobojazni. Šta to nama Allah ovdje reče? Va enne hada sirati mustakima. I doista, ovo je pravi put tvoj Islam. To je pravi put moj, islam. To je pravi, jedini put za čovečanstvo. Ne samo za muslimane, za cijelo čovečanstvo. I onaj ko neće da mu se pokori onome koji ga je stvorio u primjeni njegovog šerijata, slijedi mu sablja. Nema druge, to je šerijat. Šta se igramo tu? Šta se igramo? Nećeš ono što je za tebe savršeno, pa ne treba ni da živiš. Majmone jedan, je tako? Evo ti savršeno. Vjera, evo ti daj džiziju, daj ovdje, ako nećeš, ne moraš. Ako nisi u stanju stvari. Ako nećeš ništa, pa ne treba ni da živiš. Šta ćeš da živiš? Vidiš da si ko stoka. Jer za stoku nije objavljena nikakva knjiga. A ti se ponašaš ko stoka. Općiš sa muškarcima. Činite zinalog. Pijete, kradete, lažete. Obožavate kipove. Ulema obožava tagute svoje. Što kaže Obama, tako mora biti. Ne mora bit. Što kaže Allah, mora biti. A što kaže Obama, neće biti nikako. Jer će biti ono što Allah hoće da bude. A ne što oni hoće. Ne što oni hoće. I uzvišeni te Tebara Kevotala kaže ovdje, Zalikum vasakum bihi la'allakum tattaqun. Eto to vam on naređuje. Šta naređuje? Pa naređuje pravi put. Obratite pažnju, braćo, ovo nije igra. <coughs> Uzvišeni naređuje, naređen ti je pravi put. A nije naređen, pa da ti kad dođe naredba, kontaš. Hoću ovu naredbu sprovesti ili neću. Mogu li ili ne mogu? Nije, vallaha. Eto to vam on naređuje da biste bili bogobojazni. Šta naređuje? Va en hada sirat je mustakima. I doista, ovo je pravi put, pravi put moj. Stanje koje danas ove časlo živi, preživljava, je katastrofa, jel da? Ma to pita i onog čobana. I on će ti reći, ma djete, drago, nema ovo, sami lopovi. Samo čujete iz usta ljudi, šta? Sami lopovi, sami lopovi, sami lopovi, pa nećete šarija, šta ću vam ja? Nećete šarijat. Vi nećete da živite životom zbog koga ste stvoreni. La tabdila li halki Allah. Nema izmjena Allahove vjeri. Nemoj da se mijenjaš i da izlaziš iz okvira onoga zbog čega si stvoren. A stvoren si da obožavaš samo Allaha. Kako? Da mu činiš ibadet kroz primjenu, praktičnu primjenu njegova šarijata. Nikako drugčije. Pa je praktična primjena šerijata da ne kradeš. Je tako? Jes? I praktična primjena šerijata ako kradeš, da ti frknemo ruku. I to je praktična primjena šerijata. Pa da vidiš onda, rođe moj, kako bi prodavnice bile otvorene, ha? Vi kaže, ovdje sve otvoreno. Pola ljudi nema ruku. O nema. Nema, krao. Vidi ga. Svi kaže, šta mu je? Okro. Pa mu viće, Alifa naredio, osjekli mu ruku. Hajde kradi još jednom. Pa neš više. Više ne moraš sigurno. Jedno zubima. Ne možeš. I šta je ovo? Zaštita i metka. Otvori prodavnicu komšija, nemaš potrebe. Otvori je slobodno, nema ti ko uzeti. Security, kamere, struja, pare, sve i opet upo dana obavam kođe i obije. Hajde. A uđi meni prodavnicu da obiješ pistol, ta fučelo gotovo. Pa ćeš u mom metku, prsti, prstom ti oko izvadim. Ljudi ovo neće. Ljudi ovo neće. Pa na obezbjeđenja se pare pare daju. Hajde na, na obezbjeđenja od lopova. Da lopov ne ukrade. Ali su o, velika obezbjeđenja i za lopove. Je tako? Pa ne može ni jedna glavešina doći da oko njega nema 10-15 oni. Pa ko bi ja nešto maša u glavama, gledaju, otle ide snajper da mogu. Da ga zaštite tijelom svojim svog Boga. Jel Niko ne smije izaći više prohodat. Pa što se bojiš? Da su pitali jednog sahabiju, najviše Omer radijalan i bio je tu Abdullah ibn Zubeir. Pa se razbježaše mnogi ostade on. Kaže, što si ti ostao? Kaže, ja nemam razloga da ga se bojim. <laughs> Što ste mi pobjegli? Vjerovatno nešto kod vas ima. Ja <laughs> ga se ne bojim. Omer, ne bojim, nemam ništa Nisam ništa uradio. Što je oprečno šerijatu, pa da, da strahujem od tebe. Oni što su pobjegli, što ću im ja. Vidi, vidi šerijata. Sam ide Omer. Nije možda 50-60, pa živje. Ta je, ovo pravda. Omer uvijek nosi čap sa sobom. Jel ne? I onda spava ispod palme, uspostavio pravdu dolazi Ludar kaže, ko je ono? Ono halifa, jes ko je ono ga tamo prašno izvalio s Ameri. Allahu akbar. Danas idu, ode na Karibe sa ženom tamo da se odmori, da se ospava i mora ga čuvat čitav NATO pakt. Kakav ti je to odmor? I digne se tsunami, odaše, ode i ti i Karibi, sve ono da Bog da i ribe pojeli. Jel'e, djede? Nema šta. Kad oni mogu ubijat muslimane, ulazit u po noć, silovat sestre muslimanke, vallahi, moramo i mi dobiti. Ovo je najmanje što možemo uraditi na našu sramotu. Halifa je prije, znao bi dizat vojsku, samo radi jednog. Zove sestra i kaže, o, te si me! Maramo mi skinuo. Ona se žali što je neko skino maramu. Danas skidaju same. Bošnjakinje. Jel, kaže ovaj, jedan od glavonja. Kaže, ja sam zadovoljan ovim muslimanima u Bosni. Vidi ga. Trvoko Matović. On zadovoljan. A ova, samo je malo skinlom, a kaže, diže halifa vojsko. Otlećemo je mi dignuti. Nemam odakle. Nemam odakle nije. A bjeda i poniženje sigurno stiži. 100%. Nema drugi. <clears throat> Kao društveno uređenje, islam i šerijat, nevjernici znaju bolje izgleda muslimana da je to stvarno izlazi spas. Oni to znaju, zato se toliko i boreju. Zato se toliko je borbe. I šta su uradili? Neprijatelji Islama su usisali svoju ideologiju u koga? U prvo vođe, jel tako? I hođe, jel da djede? I u hođe. Usisali im svoju ideologiju i onda ovi njihovi glasnogovornici Smimbera sve ti nudi, ali šerijat nikako. Sve ti nudi, Sve evo, a nemoj nikako da se pojasni ljudima kako se dolazi do blagostanja za cijelo čovječanstvo, ne samo za jedne. Nego još, mu, još čestita onom što se ruga njegovom poslaniku, pa mu čestita na čemu je, što se ruga njegovom šerijatu, što, što se prije svega iz, e, ruga njegovom Bogu, Allahu te varak i tala, njegovom, pa nije, kako njegovom, Jel da? I on mu čestita, on mu čestita što on kaže da njegov Bog ima još dva uzase. S tobom grad šerijan. Pa s tobom neću praviti ni trap od krompira, budalo jedna. Trap, samo tebe u trap gurim Bog. I ne izlazim. Ostaviš ti samo crjevu da dihćeš malo. Do zime uzim samo jednu crjevu, zatvorim. Hajde, biš, da ne smrdi. Jer Ova vjera, nek znaju svi dobro, se ne održava samo dercovima, no tako, knjigama, iščitavanjem literatura, tribinama, jel da, halkama, ne, ne, ne. Ona se tako, ne održava se samo tako, ona se održava na neprestanom mukotrpnom radu života koji ne miruje. Koji ne miruje. Održavanje ove vjere jeste uraditi sve što je u tvojoj mogućnosti da uradiš ono što radio Allah prva generacija muslimana na čelu sa komandantom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Allahu akbar. Koji nikad, među njima je bilo samo oni, znali su da je munafik čim kaže šta ćemo, gotovo, On nije trebao više ništa govoriti. A sabi odmah gledaju u njega. Svi. Što? Pa on je čudan. I šta je? Pa vjeruješ ti Allah, jel on musliman ovaj? Čuj šta je rekao? Šta ćemo rekao? Samo kažeš, ta, bježemo, kućemo, šta ćemo? Ostali smo vam djeca nezaštićena. Gotovo. A gledajte danas. Gledaj danas šta govori. Kamo pust se sreće da samo kažu šta ćemo? nego šta ćemo mi, aleno vam oni. Nas ne dirajte, njih uzmite. Behabije. Oni, oni, oni što takvire. A mi nikog ne takvire. Mi smo reality show. Mir, mir, niko nije kriv. Na? Je li tako, braćo? Jest. Suživot. Bratstvo i jedinstvo. Tolerancija. Vjerska tolerancija. Allahu moj, jesu novi ljudi normalni? Ja vam ozbiljno kažem. Jesu novi ljudi normalni? Kako će biti normalni? Da ti tolerišeš da neko pored svog Allaha, za kog kaže da ti on jedan jedini Bog, pripisuje još dvojicu. i kažeš da su ti oni braća. Pa jes, dobro si rekao. Iskreno, nema šta. Samo još trebaš predit sebi ime, Ma da nemaš potrebe. Ali eto, osvila ti još to. Umjesto muki zove se Zoki. Ta će ti šta. Dok ovi primijete šta im rade, ovi kudi vode, ponovo pa će srebrenica. Dok oni primijete, odakle šta ne ne, ponovo će, ponovo će Markale. Pa ćemo gledat one skalamerije po sudovima, kako kobajagi jedni drugi sudi. Vi ste učinili genocid na muslimanima? Ma nemo. Kome Amerikanca, Amerikanci plaćaju genocide ovi, ha? Gdje su to oni sudi? Ona kuja što se izživljavala na braćom u Iraku, sjećate se? Ona kuja u Ebu Grajbu, Je tako? Da Bog da je da Bog da je mravi, jeli, umirala, molila da umre, a ne mogla umriti. Amin. Dobila nešto malo zatvora samo. Jel' da? Prvo se ulje pod njeg zatvora. Jel? Alhamdulillah, Rabban. Svidio. Prvo ulje pod njeg Da Bog da se nikad ne udala. Jeste. Tako se ova vjera i islam kao put mora pokazati ljudima. Jer čovečanstvo vapi da izađe iz krize. A pogledajte šta rade nosioci dina islama. Kriju upravo rješenje koje može da izvadi svi i nas iz ovog gliba u koju upadamo. Kriju i naprotiv, hajdi što kriju, nego hoće da uđu među njih, pa da ih blefaju. Da uđe, kaže, ja sam magistar Akide, sad sam ušao u federalni parlament. Vidio? Doktor islamske nauka, ja sam sad ministar za pravosuđe. I što mi imamo koristi od tebe. Dok se svi poškolujete i povaljujete, po generacije, generacija ljudi i muslimana zaglavši po zatvorima, izubijani. Pa da iz, jednom izbavite iz zatvora. Dajte nam to manje zlo. Ha. Evo i u Sarajevu, gledaj Arapa koji su zatvori. Gdje je manje zlo? Aj, na eto, najmanje zlo, dajte nam. Što ne izlaze ljudi? Ma šta ti iće, briga za njega? Pa nije budala. Ako kaže, treba ti slobod, eto mu obame. Eto mu njegovog Boga i gotov Jer oni se boju ovog. Oni se ne boje Allaha. Da se boje Allaha ne bi bilo tako. Ne bi bilo tako. Allah te bareke o ta'ala svojim robovima je zaštitnik. Ali svojim robovima niće zaštitnik. I njegovi robovi moraju biti svjesni da bi došla pomoć od strane njihova gospodara, moraju se sto posto osloniti na njega. Druge nema. Moraju sto posto se na njega osloniti. Da poduzmu što je do njih i onda da se osloni na njega. I ne mareći da nosi sebi ovdje akreditaciju, hađi i čizem. Ako neđe, poginem ili umrem, Ili ne daj Bože da poginjem, jel da? Ili ne daj Bože da umrem, da? Znate, pa me, dostojno me kopate. Ja šta su muslimani, upijajući tuđe ideologije, šta su od sebe napravili? Od smrti su napravili skalamerivi procedure. Da kad umreš, on ne daju ti ni da umreš. Od smrti! Kulu nefsi zaje katul meut, kaže uzvišeni, svako živo biće na zemlji smrt okost. Od smrti su napravili smrt. A ona je za mu'mina život. Šta ti je? Ona je za mu'mina život. Ne vole da umru. I kad umru, kad neko umre, da im je da to iz njehovi očiju i perspektive izgleda lijepo. Vidi, kaže, što je bila lijepa dženaza. Vidi koliko je bilo. Pa i kod Tite je bilo puno. Ja. To je mjerlo. Dobra dženaza vidi koji su. 99,9,999,999. Niko ne pada Allah na seždu. Šta ćeš mi ti na dženazi? Bolam, pa ti ne znaš kome ćeš se obratiti kad ne znaš. Treba dobu puntati kome ćeš se... Kome? Kome ćeš se dobiti kad ne znaš dobiti? Šta Pa sad najviše ima oni putara na dženazama. Trojica klanjaju mutevelija hođa, još par njih uđe, uđe trojica uđu džunupi, dvojica. I onako, hajste, ulaze i ovi. I samo plavka. Ovo da izvede umet. Ovo je, braćo, katastrofa. Ovo se mora spominjati. Ovo je katastrofa jer ovi ljudi direktno, oni i ovakvi, oni utiču na akidu ovog naroda. Oni, oni, oni dobro znaju šta je istina. E sad su dobili svoju desnu polutku. Bradanje sa bradama do pupka. Da, je, da ih niko po leđima ne tupka, jel da? Zato i rade to. Nanjušili belaje. Na? A čim nanjušiš belaj, ko lisca, jel da? Kad dođe u kokošinjac, sa svim kokama bi dobro ona bi blefala, ali kad vidi eto gazde, i lovara u ruci, ode lisica, podvuče se ko. Ale? I onda je umet generalno, kažem generalno, jer je velika većina čeka da dođe Mehdi, čeka da naše dove promijene stanje, jel da? Čeka da ovo, čeka da ovo, čekaju nešto. Jedni bi se školovali, jedni ovako, jedni ovo, neće niko zapušku kad bi mu, kad bi mu zubi ću Jer se ne mora za pušku uzeti, samo ajte uzmeš pušku i hajde. Ne mora tako. Ma nije da neće, ma ljudi ne razmišljaju o tome uopšte. A gledamo kako prolaze kraj nas karavane, jel da? Odoše. I samo iza sebe sjećamo se šeha Abdala Zama, rahimahullah, molimo Allah da ga u džennet uvedi. Amin. Amin. Šehu u lemu i daje, i mu džahide, kako pjevaju, fi sebi i nanda, jel? Odaše. A mi ćemo samo ovdje gledati. Hajmo, vidli smo, kaže, brata u Iraku. Jel? Hajmo ćemo se di, hajmo. Hajmo ima braći, ne mere tako. Ne može ume tako ustati na svoje noge nikad. Diveći se drugom nikad. Mi li kad poželio? Kažem, poželio po nalim pa Se tebi neko divi, ono, po nalim znacima kažem. Pa da budeš na njegovom mjestu. Prostrana zemlja. Skidaj i jaram sa sebe. Mora krenuti jednom. Neće krenuti od milion. Nemamo svijesti. Neće krenuti od milion. Spas za cijelo čovječanstvo. Ono jedinki. Dvojice, trojice, pet, šest. Ali oni koji znaju šta hoće. Pa ako i ne uspiješ, šta ima veze? Sad ovo nije u stvari direktno iskušenje gospodara Tebare tala. Kod koga? Kod Ashaba bio. Ha? Evo Bekir i poslednji se ne bježe. Doživio nekad i bježat, jel da? Bježi i poslanik, ha? Je li tako? Ali i sela te ostane. Bježi, ubiće ga. Nema snage. Živje. Da te ne bi ubili. Kri se negdje. Jel da? Pećina, vrba, rijeka, voda, zima. Hej, o, šta ćeš? Ja imam slabe bubrege, ne mogu ja u džihad. Idi, bolje će ti proradne, skiraj se. Možda stanu u poslu još bolje za tebe. Na tako? Šta nam je sa sviješću? dok se nevjednici igraju sa nama, ponižavaju nas, ubijaju nas svakom koraku, kao divlje zvijeri. Rade šta hoće, izmišljaju programe da nas nema nikako. Mi ispraćamo jednom po jednu, jednu po jednu generaciju ljudina koji su odlučili da ne doživi ovo od Ne damo, kaže. Nećete više mala grupa talibana protiv čitavog Sovjetskog saveza. Izašlo, kažu u toj bici je preselilo 20.000 muđahida. Odlučujuća bitka protiv Rusa. Gospodaru Varša veličanstveno, kakva je to vojska? Uzvišeni Tebarke u tala kaže, vojne džundunale humul walibun, Obratite pažnju, kaže Allah te barka tala i vojska naša će sigurno pobjediti. E, ovdje ćemo stati. Kaže Allah te bareke ta'ala i vojska naša sa velikim na će sigurno pobjediti. Koja je to vojska Allahova? Jer to vojnik koji je obučen u odijelo kravate, u odijelo na sebe stavio odore komunizma, socijalizma, marksizma, to je Allahov vojnik. Što ne zna kuće njegov vojnik da bude tradicionalist, novotar, mošnik, to je Allahov vojnik. Uzvišeni kaže, sigurno će naša vojska pobijediti. Braćo, Allah kaže sigurno će naša vojska pobjediti. Allahov vojnik će pobjediti. Ali Allahov vojnik stao i kaže stani mu jedan, dosta je više. Dosta je više. Prvo dirate vjeru, ne može. Drugo, hoćete mi čast, ne može. Treći, hoćete mi razum popit, Ne može. Četvrto, hoćete moj metak? Ne može! Jer je šelja došao da sve ovo zaštiti. I ja hoću da budem Allahov vojnik, da šerijatom štitim sebe. I ovo je ključni problem kod muslimana. Žele sve svoje da zaštite sa nečim što nema veze sa šerijatom. Ako hoćeš da sebe zaštitiš, uzimaj sigurnu zaštitu. A to je šta? Šerija. Pa zašto muslimani žele da se štite programima o kojima Allah nije objavio ništa? Zato što nisu ubijeđeni u Allahove programe. Allah kaže inna i vojska naša će sigurno pobjediti vojska naša, vojska obučena u odijelo šerijata, u odijelo imana, vojska koja se ne boji, vojska koja, is, e, koja mrzi nevjernike, vojska koja neće da bude ponižena. Jer je to ovaj šerijat garantuje. Jer za ove vojnike, Allah kaže, oni će sigurno pobijediti. Njegovi vojnici. Zašto se ne regrutujemo već jednom La ilaha illallah. Šta čekamo? Zašto nećemo? U sve ćemo ući. Kancelarije i prohođe. Ali Allahu na vrata nikako ne kucamo. Nikako njemu te bare kao tala. Nećemo da kucamo. Zašto? Zato što nas je sramota. Zato što smo promašili vrata. Jer da pokucamo na vrata šerijata, bil se otvorila. Je tako? Bio Allah mi. Allahova milost bi se otvorila za tebe, vojniće, ali moraš pokucat. Moraš prvo smoći snage da na vrata prava pokucaš i kažeš, gospodaru moj, odazivam ti se, zovete tvoj rob, otvori mi vrata svoje milosti da uđem. I vojska naša će sigurno pobijediti. Kunem se njime svemogućim gospodarom svega što vidimo i što ne vidimo, da će ti vrata otvoriti. Hamza, Omer, Muaz ibn Džebel, Ebu Drda, Abdurrahman ibn Af, je tako? Ebu Bekr, Usman, svi su kucali na ova vrata. Ebu Bekr na svi sedam ulazi. Svi su kucali na svi sedam na koja mi vrata kucamo. Gdje su nam osnovna vrata i krovovi da zaštite ovaj šerijat? Još uvijek miješamo beton za temelje. A zemlja otruhla i otpada. I dalje miješamo beton za temelje. Nismo stavili cimenta dovoljno. Pa nikako da nam se stvrdne. Ne uzimamo što treba da uzmemo. Zato i živimo ovako. Zato i živimo ovako. Allah te bareke o tala čeka ko će na njegova vrata pokucati. Ali na njegova vrata. Pogledajte kako se ponizimo i kako smo se u stanju poniziti kad nam nešto treba. Kod dunjalučkih pićfirića. De nam otvori da ti je da pa se ono sav se utopiš, jel da? Kad smo pokucali Allahom? pa da kažemo gospodaru nebesa i zemlje, otvori nam vrata džihada tako ti tvoje veličine. Otvori nam, pomozi nas, ne možemo više, daj nam izlaz, a robovi smo tvoji. Ha? Ali moraš biti Allahov rob da bi dobio. A jesmo li? Moraš biti Allahov vojnik da bi dobio, da bi bio primjen u kasarnu. Da bi bio regrutovan, moraš se dobro pripremiti. Moraš se dobro pripremiti, Allahov vojniće. Dobro se moraš pripremiti. Imanom, znanjem, saburom, jakinom i glasom. Kad dođu kod tebe i kad se poredaju šartovi šehadeta, da sve jedan ko jedan budu u nizu i da onda pokucaš svome gospodaru. Gospodar, otvori nam vrata svoje milosti. Allah će ih otvoriti. Allah će otvoriti ta vrata. Ovaj dunjaluk, zapamtite dobro, varljiv i proklet, brz, brzo pro, i kako brzo prolazi. Izda, pogledajte, dan ko sekunda ide. Dan ko sekunda. Je tako, djede? Yes. Koliko godina imaš? 75. 75. Kako je prošao život? Pa nema, nešto. Još sad ovo odrata, još gore. Brzo. 75 godina djed sjedi ovde. Jeste čuli kako je prošao život? 75 godina. A vječnost? Molim Allah da te u džene djede uvede. I nas zajedno s tobom. Amin. Amin. Amin. Amin. Gledajte kako prođe. Zašto treba da se spremaš? Amin. Ti izađeš iz materice, ti si krenuo ka smrti. Svaki tvoj dan ostaje za tebe, ideš naprijed. Ovo je ono što ne vole muslimani. Susret sa smrću, strah za imetke i za živote. Osman radijalahu an daje, šta ga briga, oće mušici zarobiti, njegov imetak. A Asabi daju sve što imaju. Ulažu, rade, bore se. Zašta? Zašta? Beduini, čobani, alkoholičari. Jesu bili to? Allah, jesu. Mušnici, gledaj kako je Allah uzdigo. Nepismen narod. Nepismen narod. Izašli iz koje medrese? Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam natopili se i napojili se akidom, jer su vidjeli da onaj džahilijet u kome su živili, mora se sa njim riješiti za sva vremena, osjetili toplinu dženneta i blagodati njihovog gospodara koji im nudi krošerijat. Pa su žurno požurili, požurili da rade noćno, da bi samo Allahova riječ dominirala, pa i je uzvišeni i počastio ulaze u Meku triumfalno, pobjedonosno sa tekbirima. Ljudine. Ulaze ljudine. Prošli sva iskušenja. Sve ih satiralo. Ali su znali da je Islam jedini put. Da je Islam jedini put. Znali su to asabi. Jer su znali da nema nikakve potrebe da se šta ova vjera dopunije politikom nekog vladara, jel da? Da se ona malo koriguje mozgom nekog mudraca, učenjaka, da je alima Allahovog groba, nema ova vjera potrebe da joj se šta? Da joj se nešto koriguje ili dopunjuje mozgovima ljudi. Zašto? Zato što Allah kaže El jome ekmeltu lekum dinekum, ve tentu alekum ni'ameti, ve reditu lekum un islame dina. Danas sam vjeru vašu savršio i blagodat prema vama šta? Upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Jedini pravi put je islam. I moraš obuć odijelo islama da bi došao do Allaha tebareke o tala. Da Da bi dobio pomoć da bi živio i na ovom i na ovom svijetu lijepo. Iskušenja moraju doći. Iskušenja su neminovnost. Moraju doći. Da Allah pokaže ko smo od nas. وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ da bi Allah pokazao ko to od nas govori istinu, ako laže. Pa će Allah svog vojnika uzdignuti. I pokazat će svima, ovo je moj vojnik. Ja sam gospodar nebesa i zemlje. Ovo je moj zastupnik na zemlji. Ja ga uzdižem. I ovo je moja vjera. I samo će to pomoći. A vas će more pojest, ko faraona. Da Bog da obamu more pojelo. Amin. Amin. Zaslužio je vallahi. Zaslužili su tako mi Allaha. Zaslužili su zaslužili su da se ne stidimo da kažemo da su oni i ne bojimo teroristi svih vremena. Najodvratniji teroristi su oni koji terorišu islam i muslimane diljem arapskog svijeta kao i njihovi pomagači, agitatori. Je tako? Oni što su ih dočekivali na crvenim tepisima. Dođite, dođite, popravite nam stanje. Gospodaru nebesa i zemlje. Hiljade učenjaka sjedi, šuti, šuti, umet krvari, Palestina, Čečenija, ubijaju se muslimani kao divlje zvijed, krv jeftina kao kamen. Ništa. I onda ako se ubije negdje 20-30 civila slučajno, izvinite, desila vam se greška. Desila ti se greška? Da Bog da zanijemio te greške. Amen. I ovi kaže, vidiš, izvinu na je Viš da on kulturan, modern. Da nam je da budemo u islamu, a nećemo da živimo sa islamom. Da nam je da kažu ljudi u nas prstom upiru, a ono su nosioci istine, vidiš li? A nećemo da živimo sa njim. Mi, zašto? Zato što ga ne volimo. Zato što ga ne vole. Oni da vole islam, ne bi Allah Allahami ni jedan transportir došao na arapski poluotok. Oni da vole islam, ne bi amerikanac otvarao javne kuće po mjestima i po ulicama i po prašini po koje je hodala najbolja generacija muslimana. Ona koja je ginula samo radi prsta jednog muslimana. Ne bi amerikanac hodao. Ne bi Allahami. Da hoda amerikanac i amerikanka i kinez i japanac i Francuz i Španac po zemlji Allahova poslanika alaih salatu wasalam sama nečisti pogan koji je pustio dušebrižnici iz ove vjere, jel? Oni se tako brinu za ovu vjeru. Toliko su isprepadali umet da su Bogdom omladinu prepadali Allahom te bareke i govorili da se boje Allaha a ne interkontinentalni raketa i amerikanaca. Govorite o mladini da se boji Allaha, Allaha mi neće vam moći ništa. Vraćat će se one rakete ponovo odakle su ispaljene. Zapamtite što sam vam rekao. Ali se umet uči da se boji svega samo ne Allaha. Pa kako će se onda ljudi oslanjati na Allaha ako se ne boji Allaha? Kako će tražiti pomoć od Allah kad se ne boja Allah? Pa zar ne vidite da je to odvelo kud? Da traže pomoć od svojih gospodara iz Amerike, iz Rusije, iz Vatikana. Odvratno, vallahi, odvratno. Odvratni su mi Allah mi jednom jedinog. Odvratni su mi da ih gledam, da ih spominjem više. Jer gledaj šta radi. Danonočno se bore protiv islama i muslimana. U službi. U službi svojih taguta. Zašto? Boje se da kažu ljudima, čovečanstvu. Jer to je misija svih poslanika. Evo vam istina. Ovo je jedina prava vjera, nema druge. Papa, vi tamo, levo, desno, džaba vam, nemojte džaba. Ovo je jedina prava vjera iz mirne Medine i Meke ne mogu da kažu javno Islam je jedina vjera, nema druge. I samo je Allah Bog. Isus nije Bog. Musa nije Bog. Samo je Allah Bog. Zašto to ne kažete? Iz mirne Meke i Medine. Zbog čega? Je to dava Muhammed ali salatu wasalam? U Allahi nije. Samo da se kaže, vidjeli bi vi odjeka. Ha? Ne bi udarili bi odma, jer im huliš njihove bogove, vređaš njihovu ideologiju. A kad im ne vređaš, pa neće te ni dirati. Kako će onda islam? A onda se pojavi Allahov rob tamo negdje iz šume, iz nekog potoka i kaže samo Allahov šerijat na zemlji, Putin i njegov zakon će propast i umire nakon deset minuta ubijaju ga. Allahov rob ostao da ga svi vidi. I živog i mrtvo kad to govori. A ti gnilo i bijedo, gdje god da se nalazio, u Americi, Afganistanu, Meki, Medini, ti što prodaješ vjeru, vallahi ćeš ostati ponižen. Vallahi ćeš ostati ponižen. Zato, braćo moja, nudite ljudima islam kao jedinu moguću soluciju, druge nema. Nudite im spas, a prije svega ponudite ga sebi. Jer ako neće drugi, hoćemo mi. Hajmo mi ponuditi sebi islam. Pa dođi do tog stadijuma, kada ga sebi ponudiš i praktično primjeniš i osjetiš njegovu ljepotu i slatkoću, e, onda ćeš biti iskušan da to odbraniš. Allahom se kunim. Kunim se Allahom ovaj put Muhammed alaih sallatu wasalam. Allahom se kunim. Sebi ga donesi. Kod sebe ga primijeni. I onda će biti iskušan da to odbraniš. Jer će sve doći da ti to sredi. Jer šetan dobro zna jel da? Odakle može da zapušu, zapuše vjetar? Nek zna. Allah zna sve. Nek znaju svi sve, ne interesuje nas. Allah je sve zapisao što će se desiti. Šta ćete sad? proroci. Nostrodamu si, Nostrodamusi, si, bolje, jel da? Sve, nek zna, samo i isjete, računajte. Zapisao Levi Mahfuz, mi smo mirni. Mi samo tražimo Allahovo zadovoljstvo. A ono što je zapisano ne znamo. Ali ćemo sigurno ako krenemo da budemo Allahovi vojnici, on će nas počastiti da budemo. Otvorit će nam vrata za svoje vojnike. Hajde vojsko moja, budemo. Uđite u džennet prostran koliko nebesa i zemlja. Ali on otvara samo svojim vojnicima. Pa na sudnjem danu sjede sa desne strane njega. Hej, gledaj koja počast. Ko sjedi? Ko? Allahu vojnik. Vojniće, a on sjedi obučen u odijelo imana. Na glavi kruna dostojanstva. Usio se. Nema straha. Nema tugovanja. Džennet. Sjedi i promatra sudnji dan. Allahu akbar. Ali da bi promatrao i gledao sudnji dan, moro je debelo, debelo, debelo to iskupo da plati. More dobro novčanik izvalt i sve što ima da dadne. Pa je srce moro izvalti njega da dadne bubrege, jetru, ruke, glave, sve moru dati. Skupo. Džennet je skup, braću. I kako skup. Gledajte kako budale rade, pravi sebi halu, 50 sa 10. Da ono što rade? Prođemo ovde, kroz djela reflektori. On pravi sebi samo, pravi, pravi, pravi, da Bog da napravi u jednom. Stani, Allah te uputio. Bori se da napravi, ali 24 sata. Šta misliš? Da, da mu se kaže, hej, slušaj, haj sad, vidi me, dobit sad kuću. Od A do Ž gotovo. Znate, da mu kažeš, sve će uraditi. Da mu kažeš, da ti povjeri, razumiješ? Kažeš, hej, slušaj, hajde dom najla, da daću ti, ima kuća 50 sa 50 unutra, parno grijanje, u svakoj kući, u svakoj sobi, centralno, jel da, sve imaš. Haj samo rad, on bi rekao, sve ću rad, samo što treba. Zašto? Zato što mu je povjerovo. Zato što mu vjeruje. Uzvišeni kaže da će ti dat kuću od dženeta. Uzvišeni kaže dobit ćeš hurije. Specijalno samo za tebe. Oprošteno sa prvom kapi krvi sve. Uzvišeni kaže prosuće milo svoju na tebe. Nemaš sudnjeg dana. Nema kaburske patnje. Nema ispitivanja. Nema ništa nemaš. Jednostavno gaš ništa. I zove je uzvišen. Odite. Dođite meni. Ja čekam. Čekam i čekaju moji meleci. Pet hiljada. Koga će pomoć? Molim Allah, Tebarek i Otala da u naša srca ubaci ljubav i žunju za dženneta. Amin. Amin. Allaha molim da očvrsti naše mišiće i snagu i pamet i um i srca da radimo 26 sata za njegovu vjeru. Amin. Allaha molim da nas pripremi za ono što je za nas najbolje. Amin. Allaha te barek i otala molim da omijete sve spletkaroše i spletke oni koji žele da omijetu islam i muslimane. Amin. Allah te barek u ta'ala molim da nas učvrsti na tom putu. Amin. Da nas poštedi iskušenja koja nismo u stanju podnijeti. Amin. Allaha te barek u ta'ala molim da nas zaštiti svakog zla. Amin. Allaha molim da nas zaštiti od spletki munafika. Amin. Licemjera. Amin. Lažova. Amin. Allaha te barek u ta'ala molim da od nas učini one koji će čvrsto stojati na njegovim granicama. Amin. Allaha molim da nas obuče u odjelo imana. Amin. Allaha molim da nas počasti odjelima džihada. Amin. Allaha te barake tala molim da od nas načini vojsku koja će biti njegova vojska. Amin. Da nas pomogne da radimo postupke koji će voditi ka tome da budemo njegovi vojnici. Amin. Allaha te barake tala molim da na tom putu završimo. Amin. Allah molim da na tom putu završimo. Amin. Rekao ovo, a molim Allah da oprosti ime nivama. Alhamdulillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahuma i bihamdik. Ešhedu in la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. www.paltal.com soba put верника, путь верника.